7 i 3. Vesti u 7 B92. U požaru u porodičnoj kući Velikog krstnika od Mladenovca smrtno je stradalo troje dece starosti do 5 godina, izjavio je u načelnik sektora za vanredne situacije MUPA Predrag Marić. Prema njegovim rečima, požar je zahvatio porodičnu kuću od 50 kvadrata. Pregovori o članstvu Evropske unije i Srbije će početi u januaru. Tačan datum će biti naknadno utvrđen, što može učiniti buduća predsedavajuća Unijom Grčka, zaključak je zasedanja šefova diplomatija u Briselu. Grčka je obavestila partnere da planira da to bude 21. januar. Jedan zvaničnik koji je prisustvovao zasedanju je rekao da je u zaključke sastanka unesena i odredba da Beograd i Priština moraju sklopiti pravno obavezujući sporazum u celovitoj normalizaciji odnosa pre nego što Srbija postane članica Evropske unije. Crna Gora bi u Briselu trebalo da otvori pregovaračka poglavlja 23 i 24 koja je Evropska unija ranije označila kao ključna za dalje evropski put te države. Poglavlje se odnose na oblast pravosuđa i vladavine prava. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić prisustovaće svečanoj sednici Skupštine grada Čačka posvećenoj danu grada, na kojoj će mu biti uručeno zvanje počasnog građanina grada Čačka, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika. Odlukom Skupštine grada predsednik Nikolić izabran je 13. decembra za počasnog građanina Čačka. Sport. U rukometašice Srbije igraju večeras protiv Norveške četvrt finale svetskog prvenstva. Utakmica se igra od 20.15 u Beogradskoj areni. Vreme. Vremenski podaci. Vreme sunčano u dolinama i nizijama sa maglom, temperatura do 8 stepeni, trenutno u Novom Sadu minus 1, Beogradu 0, u Nišu minus 2. Vesti. Radija B92. ponovo u modi. B92 Automoto Automoto Save Srbije Stanje na putevima Nastavlja se period suvog vremena sa umerenim do jakim mrazivima tokom noći i jutra i u istom delu dana maglom i sumaglicom. Stoga i jutro upozoravamo na mogućnost stvaranja ledene pokorice, jer su kolovozi u zonama sa maglom i sumaglicom mestimično vlažni, a posebnu pažnju savetujemo preko mostova i nadvožnjaka, kroz podvožnjake i tunele. Ni ovoga jutra Požešku kotlinu nije dobišla magla, koja ima i oko sjenice. Sa sumaglicom treba računati u Vojvodini oko Beograda, u Šumadiji i na većini putnih pravaca uz rečne tokove. Uz puno poštovanje saobraćenih propisa i pre svega ograničenje brzine, rizik od opasnih situacija na putu svešće se na minimum, pa pažnja i koncentracija za volanom ne smeju popuštati, naročito u klicurama i usecima, odnosno pored kamenjih kosina, gde su mogući odrani. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, zostalog snega ima na pojedinim putevima drugog prioriteta u planinskim predelima. Kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjeno je kretanje ka Koponiku, Goču i Goliji i danas će se obustavljati saobraćaj između Čiflika i Staničenja na pravcu Niš-Pirot u sklopu radova na izgradnji koridora 10, a vozila će stajati između 9 i 11 i 14 i 16 časova. Kako je saopštila granična policija, zadržavanja putničkih automobila na graničnim prelazima nisu duža od 15 minuta. Automoto Automoto Save Srbije Stanje na putevima OM Cafe. Izgovor za razgovor. Sponzor mentalnog razgibavanja. Ja, kako je divno napolju. Stvarno obožavam ovu novogodišnju atmosferu. Marš, balavac, jesi kupio kapu? Jesam. Onda je pristavi. OM Cafe. Izgovor za razgovor. Ma ne metalno ukuvalo! <laughs> šalim se, Dragane, šalim se. Jutro je, jutro je. Ivice, sine. Koliko je sati? prošlo je šest. A, pa kevo što me ranije nisi probudila je. Uključi bre radio, počelo mi razgibavanje. Sine, mani se tih ludaka. Slušaj neku normalnu emisiju. Kevo, aj ti ću, majke ti. Mentalno razgibavanje na radiju B92. Svakog radnog dana od šest. Dobra, ajde, 6.15. Do 9. Darko i Marko ponovo jašu. Drski i bezobrazniji nego ikad. Mentalno razgibavanje. Što se tiče vaših poruka, B92 razmak, tekst poruke na 1192. Radio B92 SMS, cena poruke je 15,5 dinara za sve mreže a možete pisati i na Twitteru, razgibavanje, što već inače i radite. Postoji, kaže, samo jedna razlika među pornića i prostitucije, to je kamera. Ako bi svaka prostitutka imala kameru kod sebe, onda bi prostitucija bila legalna. Ne, zaista, da, da, to jeste sad smešno, ali ja lično ne vidim problem u ovaj legalizaciji prostitucije i zbog čega to, ali ja ti kažem, ja mislim da sam ipak zabrinut za naše političare, onda bi se saznalo da mnogi koriste usluge istih. Da. Znaš. Što takođe nije nikakav problem. Šta fali? Pa, ali fali, zašto su nego, mnogi nego oženjeni. Nego hoće da sakriju. A da, pa možda zbog toga. Znaš, da, da, nije da. problem ako tu radi uh, e, veliki neženja Bajatović, Dule. no, primer, da. E, ili... Uh, je li Stefanović oženjen? Jeste, jeste. On je jeste. Ko nije oženjen? Pa ne znam još od njih ko nije oženjen. Koštulica oženjen? Jeste i on, da. da on. Da, da, jeste, jeste. Jeste, upravo da Jeste, jeste. <laughs> Da. Dobro, da, ti koji nisu oženjeni, znači oni ako koriste usluge prostitutke, Nema to, problema. to nije za stid. Znači, nije tu ništa sporno. I to, ne, nego mi imamo te predosude, znaš, kao, a, ako plaća prostitutku, nije sposoban sam da nađe neku ženu. Mo nije tačno. Pa, bre, čovjek ima pravo, plati, brate, nije tačno. ne želi intimizaciju, uh, intimiziranje, pardon, e, Normalno. Uh, sa nekim i jednostavno, plati, doviđenja, lepo. Ali ako si oženjen, onda je već problem. E, onda jeste Jer ako ti žena sazna, možda bude problematično. Šta ćeš onda, da. Znaš. Šta ćeš onda, da. Na, mislim, e, tako da, dobro mislim mi to svakako, je Makedoniji. Mi svakako to podržavamo i ne vidim niš, ne vidimo ništa ružno. Ja nisam za legalizaciju narkotika. To I ja nisam. nisam za legalizaciju. Zašto bi to bilo? To Evo u Urugvaju u, se vidio legalizovali sve. Kaže da kako bi smanjili stopu kriminala. Ja mislim da bi kod nas se povećala, ali da. dobro, e, to svakako e, samo nam više. fali da narkotici budu legalizovani. Yes, e sve nam je dobro, samo nam to fali. Ne mogu da legalizujem šupu E, baš. Razumeš, treba mi 400 papira, a ovo ću da legalizujem. Da legalizujemo narkotike. Šta? Ne, a da- nemamo pametnija posla. Da mi dete kupuje u radnji. Dobar dan, dobar dan. Ako bar mora se pomuči. <laughs> ne, I da se zabrine. Da, da, da li da će, da, biti, da će biti uhvaćen. uhvaćen. Bar nek toliko I misli. od mene i od policije. Tačno, pa neka bar toliko razmisli. Mislim, bilo gore da ga uhvatim ja. Pa verovatno verovatno. Da. Ali ja se zato sad trudim u detinjstvu da mu usađujem da mu prave porodiče vrednosti. I onda sve to padne u vodu kad uhvati loše društvo. Pa to je tačno. Pa šta sam onda ja radio ove godine? Pa ništa, da prosti štupio si ga 10 godina, 12, mm. koliko ima 12 godina? Pitao me je skoro pre neki dan. Tata, šta je to marihuana? Gde si čuo to? Pa, pa u školi. U, u školi. Ko je pričao? Pa neki drugari. Koji drugari su pričali? Pa pričao pa mi, ne... Mile Robija. <laughs> mi, Mića Tvrle. <laughs> Žare Kozanostra. Pajče i <laughs> ovo ono, da. E, kažem, koga ste čuo? On, on, a on se uplašio. Neće da oda. Neće da, neće, neće da oda drugara. Neće da oda, da. Morao sam da mu zavrćem ruku. O, šans. Pravio mu logorsku vatru. Ona, ne, ne, indijanska vatra. A, indijanska, ne da, da logorska, da, da. indijanska vatra. Da, e, da, da. Govori, ko ti je rekao? E, ne, pričaju, pa šta? E, to je neka biljka, a? Ne? Pa vidiš da znaš. Ko, a šta, to znaš, jel? Pa to droga. Eko, da, to je droga. I, a, jel to ne valja? Pa naravno da ne valja. Eko, ko ti to, je? ti neko rekao da valja, šta ne razumem? Pa nije mi smo tako malo to zapalili. Ne, ne. E, a ne, jel neko puši kod tebe tamo? Ne, svašta tata kao, samo te pitam šta je marihuana. Kom, neću više ništa da te pitam, to mi je rekao. Neće više da te pita. A, a što? Pa zašto se ja pa zato što sam uvrću, uvrtao ruku, ne, uvrću, Zašto, zašto sam se odmah iskolačio. Ovo mi je združenja, zbog druženja sa sale, zašto uvrćio. Zašto sam se odmah iskolačio, jer ne mogu da budem pedagoški mnogo, <laughs> ovaj, kad se pomene to, odmah sam... Uh, Malo te uhvati panika uh, da. i bes, dobro. Uh, rekao, to je loše, tako se počne, onda posle, znaš, ovo, Jedno, pa drugo, onda pa moja objašnjavam. E, jao da najjači sam bio kad sam objašnjavao ja kažem znaš to tako setneš neke te čike znaš koje su bezobrazne onda to im daju malo džabe pa ti malo s njima to zajedno dok se ti malo ne navučeš pa onda ti oni to a, a aha rekao i onda rekao a šta rekao onda u početku ti to kao bude lepo a u stvari je mnogo ružno jer zato što ti posle propadaš i tako dalje i onda možeš se da umre a onda pošto on e, isto Evo, ima prpu od smrti do umiranja a, be... može, može da umre može može može da umre može sine, pa i može se umre može naravno da može nisam ga to ništa slagao Nije Jesu. A, da, ovaj, tako rekao da znaš, <laughs> jo. ako ti ikad bude neko nudio, prvo reci tati, pa tata da vidi ko je to nudio, ne. Da. pa da onda naš. Joj, tako to počne, prvo pućka sam, <laughs> posle puši s drugovima. Posle puši drug, drug. Jer drugarice nemaš! Vuci se u sobu! Ima jednu. Jednu! Vuci se, se u sobu! <laughs> E, Majković! E, tako i ja isto. Počnu me pitati neke nezgodne stvari, znaš. Ovaj... pa, sve će biti toga više, pripremi se. Pripremi se psihički. Psihički, pripremi. Zato... Pa ja sam psihički odavno pa puko. e pa baš zato... ti misliš da ja mogu da Ja baš zato to tebi i kažem. Prestani da se nerviraš oko nekih drugih stvari da bi mogao da ovaj, energiju Kako usmeriš da na to. Kako da prestanem da se nerviram oko drugih stvari, ja ti prenosim uveče sve ili kad god se čujemo šta se rešava zbog dana. Da, da. Pa ti znaš da mi telefon non stop zvoni. Nama je dan pun kao jel, oko. Jel ti znaš da mi telefon non stop zvoni? Pa šta ćeš? Pa kako da prestanem da se <laughs> nerviram? Takav nam je posao. Takav nam je posao. Pa, Nijaga ne mogu pa ja sam da se zaposlio na radio da bi uh, imao malo da bi da uživao, da, da, e, da, da, bi, da bi se bavio onim što volim. Pritisak smirujem tabletama, da. imam o, 15 vrsta tableta pijem po ceo dan, čovjek. da, zato što te, teško se radi, mislim, težak je posao. A delo je ovako da je lako. Te, svi misle da mi to sednemo i uživamo, a niko ne zna muke naše. Što neko ne dođe, ja sam zvao i možete da budete a, gost pa. razgibavanja, neko ko posmatra kako nastaje emisija mentalno razgibavanje. Prijavite se na mail, mi ćemo vas kontaktirati i lepo dođete ovde i vidite. Da, Pogotovo vi neverne tome da ne, a vi vi koji biste koji mislite da je to sednete ne, i pričate. Ne, ovo nek budu iza stakla kod lakija, nek samo posmatri, nek vide kako to izgleda. Kako to kako mora, da, naš, da, da. naš jedan radni Al morate da sednete pa nešto dan. vi da kažete. Ne a, jo, to bi voleo ne više nego da, ništa. mi radimo dugo godina, ali nek ne. samo gledi da vide kako izgleda to yes. i šta se događa I kroz između šta toga. mi prolazimo. I kako zvone telefoni. Ja, ja, e, posle, evo, mi, evo te, eto ga. A ne, ovo je za lek. A, da, da. a popio, popio sam čuče, nisi video. <laughs> Kako je ovaj Android ne vidi da sam popio lek Ja zato popijem pre emisije sve i... <laughs> popio sam. Dobro, evo ovako. Pijemo šaku lekova. Znaš ti koliko ja pijem lekova? Znam. Ne znaš? Ne, <laughs> video sam onu kod tebe. A si kutiju? Na čuvar kuću. A najgore to... najgore to što ja to... Uh, uh, ja faktički imam dva leka ujutru, tri leka ujutru. Kad dođem kući, posle jela moram da popijem još dva, pošto imam dva različita, pa, ali moraju posle klope. I, znam, Onda imam u tri popodne, jedan uveče u sedam a, imam ponovo... A budiš se i noću. <laughs> ne, sad se noću ne budim, namestio sam tako da, da se ne, ne budim noću. Da, ti, da ti taman ide u krug. I, ne, ne, takav mi inače život. Nije to <laughs> kao trenutno stanje. Da, da, da, nego to traje. Da je trajno stanje. To traje. <laughs> Dobro. E, ne. E, da imamo šta još ima za. Evo ovako, Marko, a, imam da ti iznenadim. Ajde. Naša elektrodistribucija, naša elektrodistribucija. Naša, dobro. Infostan, naš infostan. Naš infostan. Mobilni operateri, naši, naši mobilni operateri. Potraživanja mogu direktno da naplate sa tekućeg računa dužnika, e, pa to... a da ga za to i ne pitaju. E pa to mi kaži. Znači, raspitano se. to ti, znači, sad lepo, ne, moraju, ne morate više da idete nigde da plaćate. Po zakonu, po zakonu Po zakonu. Znači, im, po zakonu. Ništa to oni ne rade po nelegalno. Zakonu. Da, po zakonu. Po zakonu. Po zakonu. Oni to mogu da učine i sa štednog računa. Uh mhm. -huh. Oni to mogu da učine i sa štednog računa. A šta mi ovde imamo kao štedne račune? Oni jel? to mogu da učine i sa štednog računa. <laughs> ta, u stvari tamo gde nešto imaš na računu. E, gde da. god to bilo. Da li da... da ne, imaju svi. A? Nema. Misliš? Ma, ja, pa bunili bi se da nemaju. Da nema. Pa gladan čovek hoće da ujede. Jel tako? Pa to je tačno. Ja gledam čo, e, gledaš emisiju Bera Grillsa kako pojede <laughs> tarantulu. <laughs> Ha, nema šta kad drugo. Nema šta drugo. I pliva ispod leda, da, da. da. Lepo je kad uvati koku u, u džungli. Ali, ali nema ali veze, jede šta ima. I crva i crva. Jede šta ima, da. Znači, gladan čovek se buni, a sit Kaže, imam. Dobro. Čim on ima za crne dane, znači ne mora da te voli. Negde skockano. Šta ti to govori? Da, 70% Srbije ima ipak ima štek, neki štek. I zato se niko ne buni. Moguće je. Pa šta je moguće, bre? To je 100%, moguće. bre. Na? To je 100%. Pa svi kakav sam ja kad nemam pare. I kakav si ti kad nemaš pare? Pa ne, tačno je da hoću da ujedem. Pil spavamo u finansijskoj gore? <laughs> Čekamo, kucamo svaki dan. Pil sedimo tamo i mahnemo, stevi da nas vidi samo da se ja Kad otvori vrata, Steva, a mi dignemo ruku, kao, čisto da, da on vidi da, da smo mi tu u hodniku. Jel tako izgleda? Stigli smo. A šta radi čovjek kad ima par? Ja kad imam ne, u šteku 200 vrića, ja kad se pa dobro, I ne penjemo se na drugi sprat. Pa ne penjemo se, kad se, pa imamo 200 vrića, pa izdržat ćemo još par dana, šta nas briga. Tako je, da. Što je koji par dana možemo, Da I misliš, pošto oni ovi dana. to znaju, onda su rešili da skidaju sa računa ono što im se duguje. Znači, na primjer, ti ne platiš uh, račun za telefon ili uh, račun za struju. Mm -hmm. Oni šta, samo jedan dan ti ubaciš karticu, znaš da si imao nekih 6-7 hiljada na kartici, mm -hmm. ubaciš karticu da digneš neki keš, Op. a na kartici 500 dinara. Kako 500? Ko bi mako 6 hiljada? Pa imali ste dug. Elektrodistribucija vam sama skinula, a banka dala odobrenje da te oni skinu. E, ali tebe neko bar obavesti, jel ne. te banka obavesti i kaže... Pa neću da me obaveštova ko sme da uzme bre moju karticu, moju kreditni broj bre da uzme, u, pa, da uđu njega bre. Naravno da ne sme. Jesam ja potpisao nešto tako bre s nekim? Ne, ne, ne, ne. ne. Kako to, to sme ovde? Šta je bre ovo bre? Po, pošto, Lopovluk je. Pošto vidiš ne znaju kako da ti naplate drugačije. A evo znaju, evo, šalju vidiš, mi izvršitelje. Popi, popišivače. Popišivače. <laughs> Hoće mi popiše stan. <laughs> I, i linka, deco, dođu dođe da pa! da, to je sa čkaljom bilo. Popisuje mi. Hoće da popisuju stvari, joj. A strogo onako uliva da, da, tako da, da. poštovanje. Da. Ne znam da ga pitam ništa. Ništa ćutiš. Kaže, njega ćuto si ko zaliven. Mm, pa šta ću? Šta te da se zameramo čovjeku? Da, da, da, ću. Nema pa... Sedi! <laughs> Sedi! I, I rekao sam mu da ću platiti do petka, a očigledno neću. E, očigledno neću. Pa, I, e, i, i opet ima da ti se pojavi. Nemam pare sad. E, a možda, imaš, da će možda biti. imaš na kartici nešto. Imam. E? To nešto će nam jutros poslužiti za kafu. <laughs> Eto, toliko imam. Znači, nema šta da skine. Pa ne, može mi skine ovo. E? <laughs> Ali da znaš, uh, možda skine iz računa firme, ako mhm. imaš firmu koja glasi koja tebe, do, da, da. može da skine odakle hoćeš mhm. može da dođe ti uzme sto, iznesu ti orman e, šta god ma znači može bre ako nisi platio A zamisli ti ono, e, elektrodistribucija. A šta će... Elektrodistribucija izvuči struju. Mislim, ja ne znam šta oni sad hoće kao... Sad hoće još da ti, da ti uzmeš računa. Da, a kako će da... Šta će da popišu infostanu, pošto a, i on duguje za struju? A samo da kažem, to što, to što sam se ja smrzavao u subotu. 5 e, sati bez struje. To te ne pita niko, misliš? To niko ne kaže. Ja i Nemanja pokriveni ćebetom, sami kod kuće, ko Ročići, ne znam Sneža da je bila, sami pokriveni, ome ispituje istoriju. E, poludeo sam prvo od njega, a onda bez struje. Smrzao se, kao, kao, kao, kao niko. Zato si došao na snimanje pod stresom. Da. Da li zbog istorije, da li zbog ladnoće, da li zbog ćebeta. Pa nema šta da radimo. Šta ćeš? A drugo, nemamo struju. Joj. 5 sati na ovu hladnoću, kao oni, rade remont. Radite remont u decembru. <laughs> Pa majke, vam ga šašave i ne vas pitave. To niste u avgustu to popravljali. Pa to se radi leti, bre. Sve sad kad je minus. A prema zakonu izvršenju i obezbeđivanju radi naplate novčanog potraživanja od dužnika, kakva rečenica. Sjajno. A, je moguće izvršenje na tekućem računu. Mm. Ova sredstva izvršenja se opredeljuju bez obzira na to po kom osnovu je novčano potraživanje. Bitno je samo da je dužnik fizičko lice. Inače, Eh, angažuju u zadnje vreme privatne naplaćivače. To znam. Odnoč, odnosno utarivače dugova. Mm -hmm. Tako da imamo privatne firme koje ti dolaze na stan, zovu te telefonom ili te uznimiravaju čak i lično i e. regrutovane iz e, ovaj kečera, e, da, da, bivših bo, boksera, da, da, da, da i to. Da, da, imaju mhm. pravo da ti naplaćuju i to se dešava recimo parking servis, recimo isto ima tu opciju. E, nam je čovek, ja, gde mi je taj tekst, to sam iscepio iz novina, nije bilo nigde na internetu da se nađe. To sam isto sačuvao gde su čoveku bre i pretili i svašta bre, mm -hmm. Zamisliti dok je to došlo. Znači, nema. Mo, mora znači, da plaće se... račune. Plaće račune ili ode glava. Ode glava, gotovo. gotovo. O, Kao, kažem ti, tu cizelice... Ne, ne, ne, nisu, ali nisu toliko. <laughs> tu cizelice nisu. Sigurno su bili drugačiji. Kaže, izjelice ili izjelice? Izjelice, valjda. Ja. Izjelice. Ja bih rekao izjelice. Iz, izjelice, ja bih rekao izjelice. Izjelice. Dobro, ja, ja vučem malo jekav, jekavski, pa zato. Na, dobro, dobro. I, ja vučem i jekavski, ja sam iz Bataje. <laughs> Kad go... A, ovaj... Kad god me uvati emocija, pređem na jekavski. <laughs> Sudski izvršitelji EPS, e, u EPS-u angažuju po dobijanju presude pred nadležnim sudom u sudskim postupcima za dugovanja privredi domaćinstva vrednosti dva do ajme te statistike ne. sada Što ne volim bre dugačke tekste ja isto ovaj. ne možete život pa sve može da stane bre u, u, u, u tri pasusa šta si ga poenta je da mogu da nam skinu s računa da mogu da rade šta hoće infostan i mobilni operateri i svima koji dugujemo svi mogu da nam distribucija da lepo e, kao da ti je neko uzeo karticu i Ima tvoj pin i skida koliko mu treba. Koliko mu odgovara, da. Pa ja sam steo da platim, ja platio sam. <laughs> Tačno. <laughs> ja. Istom tom karticom. Istom tom. Pa ja neću da platim, ljudi. Odlažem prebacujem i šupljeg u prazno, čekam sledeću uplatu. Ako uplatim sad, ostavim bez dinara kući. Znači, zato čekam sledeću nedelju. Pa podeliš. Kad ne uplata, onda ću uplatiti to e, za infostan što sam obećao ovo da ću uplatiti. Pa moraš jedan deo. Jer moram onda... da ostavim, znate, mora dete da mi jede. Aj sad dete, ne mora da jede tri I onda nema. ja prebacujem i šupljeg u prazno. U ostalom, taj isti infostan duguje 150 miliona elektrodistribucije. Za struju. Pa, pa njih niko ne popisuje. Pa platite, brate, vi. Kad vi budite primer. Idite naplatite ovima na dedinju. Probajte da skinete nekom tako... Ovaj, sa računa da, da, da. sa nekim a, ovaj, oficijalnim nadimkom a, da mu skinete s računa. Obajte. Pa bili biste zacementirani, imali biste betonske papučice odmah, brate. Pa ne odmah ti kažem. Nego naravno koga ćemo, daj Boraniju. No, druga Darka, Ma, druga je, Darka no i sve ostale. Pa došli da, mi da. da. drugaru da ističe struju za 2000 dinara. Za 2000. 2000, ima bebu. Pa puno je to. I on kaže, ljudi, nemojte. Kaže, Čekajte pa. Dobro, vi ljudi, ok, kao, ajde, nećemo, idi. A mora da ide snima do banke, do Da, da vide <laughs> da da oni da, da je uplatio. Da uplatio. 2000 dinara. Ej. Kaže on, pa čekaj, ja sam čitao novinom, imate ove dužnike, bre, milionski, kaže on, sine, pa njima pa nema da platimo. Čekaj. To je rekao njemu. Pa, a zato si došao kod mene, jer meni možeš. Kaže, pa naravno ja sam budala i meni A, možeš... su samo radnici, oni dobiju nalog i oni odu, šta Da, šta će oni ljudi, nisu oni krivi. Nisu oni krivi što imaju platu 100.000 Šta će oni, nisu oni ništa tu. <laughs> <laughs> nisu oni zlonamerni. Ma niko nije kriv. Zovem operatera kablovskog, pitam ga što imam prekid, e, on nije kriv, on je samo radnik. Zovem ovog u banci, pitam zašto mi skidate s računa, bre, ko ste vi, on nije kriv, on je samo radnik. Ne znam ja. Ne. Zovem ove, on je samo radnik. Pa kome ja onda kome da, majku da, da, da, a neko moram. A, ja moram nekome. Šta šta sad? Znači ja možda Dajte znam da vi mi šefa, niste šef nije tu. Ali, Kome će onda? I, ali mislim, znaš, znam. Znam tačno. Vrlo mi je nezgodno. Znam, i ja mnogo puta kažem ono, izvinite, ja sad sve ovo što ću reći nije upućeno lično vama, ali neko moram. E, ja sam počeo sam lično. Šta da mu radim? Ja, ja sam počeo lično i upravo onima kojima sam došao. Kaže ona, ja sam rad. E, baš tebe tražim. Tebe tražim. Ne treba meni tvoj šef pošto šef im nikad nije tu. Nije, nije, uvek Tebi ću na da službenom da putu. Dobro, ja ću mu pre... Ne, ne, ne, nemojte vi njemu da prenosite. Evo vama govorim sada, jer ste mi vi krivi. Više neću da prenosim nikome. Šta te briga, Ova, misliš? Ova, u call centru isto. Te svete dugmići, ne svete dugmići. Slušaj, devojčice, idi obrazuj se pa počet da radiš. Nemoj da mi pričaš o dugmićima, juče sam se svirao, juče prekid interneta, 10 minuta nisam imao internetu. Znaš šta je meni 10 minuta? Znam ja, to je kriza. Znaš šta, pa ja to plaćam, bre, boli me uvo, bre, plaćam, neću 10 minuta da sedim i da gledam u ekran mrtav. Neću. I nije mi radila ni televizija. Dobro, ti si čovek ovaj, eh, Šta sam ja? zavistan. Eh, tebi, Ma nebitno je da sam Tebi je 10 minuta ja to velika plaćam. drama. Ma nebitno ja to plaćam čoveče. Ja ono što plaćam, plaćam. I hoćeš da imaš. Hoću da imam. Plaćam struju redovno, uglavnom. I hoćeš da imaš. Hoću da imam, oni mi sluče 5 sati. Remont. Ko će meni da nadokradi moje smrzavanje to što sam se prekladio i navu kupalu u zubu? E. Sad ću da ih tužim. Mislim da, se, da ću dobiti na sudu. <laughs> nemoj da se nerviraš. Šta nemoj? Nemoj. Da se, šta Taki, nemoj? Daj nešto smiri ga, molim te. A šta? Ne lek, ga? nego neku pesmu. A ne može da Lekove nađe, popio već. Ne može da nađe pesmu koja će mene da smiri. Hoće sigurno. Ajde da vidim. Šta je imaš? Eto vidiš. Šta nije mi ništa? Da. Ba gde nije mi ništa? Ja ću da poludim. da bi neki ljudi znali da su ipak tako mali, mali, mali Ne može nam niko ništa lažu da nam nešto fali, baš su mali Pričaju da mora tako, ne znaju da sve lako, ali kako? Da li tako? Mogu samo da se hvale, danas mrze, danas žale te budale da Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, neka bije, neka bije, meni kao ništa nije, nije mi ništa Nije mi ništa Nije mi ništa Nije mi ništa Nije mi ništa Kad bi neki ljudi znali da su ipak tako mali, mali, mali Ne može nam niko ništa lažu da nam nešto fali, baš su mali Pričaju da mora tako, ne znaju da sve je lako, ali kako? Mogu samo da se hvale, danas mrze, danas žale te budale Rade da mi dobro nije, pitaju se šta je čije, neka bije, neka bije, meni kao ništa nije, nije mi ništa Nieministä, Nieministä, Nieministä. Radiomi dobrunien pitäjistä, et sienekä, lienekä, niemeni kaunista, nieministä, nieministä, nieministä, nieministä, nieministä. Nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie nie da nie da B92. Uf, zdravo. Šta je, opet si bio deda mraz preko sindikata Dragane? To je tako divno. Mislim, to što se žrtvujete za dečicu, divna stvar. Čuti, balavac, skuvaj kafu. On kafe. Izgovor za razgovor. I šta kažeš, Dragane? Mali od bosa iz računovodstva staso za vojsku, a još prima paketiće. <laughs> Hotel Zonet Kopaonik. Provedite novogodišnje i božićne praznike kod nas. Domaća kuhinja, spa centar i zimske čarolije. Hotel Zonet Kopaonik 036 427 666. Knjiga zbog koje su učutali svi koji se u njoj spominju. Insider moja priča Za samo mjesec dana postala je Insider naša priča. Ponovo na kioscima. Od 1. decembra. Preporuka iz vaše apoteke. Ćao, Luka, šta ti radiš ovde? Došao sam po Daniela, idemo da se igramo. Ali pada kiša. Pa šta? Mama kaže da mi se sa multivitamolom ništa ne može dogoditi. Dr. Tajs multivitamol za zdravlje vaše dece. Jača imunni sistem i povećava koncentraciju. Kvalitet nemačkog istraživanja. Nezaboravan provod na KU Srbije i vožnja prvom gondolom. Stara planina, nove uspomene. staraplaninaresort.com Femisan A, biljne kapi, pomažu kod cista, mioma, upale jajnika i drugih ginekoloških tegoba. Femisan A. Za pripremu dobrog kredita potrebno je decilitar i po osiguranja, kašika povoljnih kamatnih stopa, pomešati sve to pažljivo sa većim iznosom i dužim periodom otplate, a na kraju posuti brzom procedurom odobrenja. Ako vam zatreba keš, mi znamo recept. Keš kredit Unikredit banke. Recept za keš. Dobrodošli u Unikredit banku. Zamisli želju i zabavi se na novogodišnjem sajmu. Luna Park, Avantura Park, Igračke i Bela tehnika. Od 14. do 30. decembra na Beogradskom sajmu. Domaćin dana. Čipsi. Bila jesen ili zima, kurva luka neka ima. Srce puno ja, domaćinski pas mi prija. Jao bre omladinac, jel vidiš kako zvučiš kad pevaš na prazan stomak? Daj te mikrofon malo, daj ne leče, vrtice boleče, ajde sad oko ovog se ne izleče. Hrabi seče, uvej se ljuda nam to. domaćinski gurmanluk. Puni ukus govedine na deblje rezanom krompiru. Čipsi, ukus za prave stvari. Nova knjiga samizdata B92. Navid Kermani, Kosmo mi, Evropa i Islam, Sukobljeni identiteti, knjižara Delfi, SKC, knjižara Vulkan, Ušće. Ekonomizacija je majka opstanka u ovako teškim okolnostima po našoj zemlji. Mentalno razgibavanje. Dakle, penzija od 564 milijarde, 832 miliona, 435 iljade i 475 i po dinara piši. Komunalije milijarda. TV pretplata 5 milijarde. Hrana neobilno, zdravo 28 milijarde struja 25 milijarde i 600 dinara, grejanje... Darmar, nemoguće. Samo na radiju B92. E, ti račun ne Nešto se tu ne uklapla. Aj ponovo, ar bez struje. A, Šta kaže naš narod? Imam uh, svetli primer, nisam platila SBB dva meseca, oni me nisi slučaj video. Opa! Već mi smanjili brzinu interneta i još umanjili račun kao da nisam imala internet. Blago tebi je. Da, da li vi radite za SBB pa ih reklamirate kod nas u emisiji ili ne, je to stvarno tačno? Ne znam da li je to tako. Ako a, nemaš para da platiš, odlaze kod familije i plene njihove stvari. <laughs> Idu kod strine Idu I redom, da, da, da. Iskupljaju. <laughs> Ja, znaš što da ima neka fora oko prenosa kredita, kao da sam ja kao Primjer, moji su u, u, u, primjer, u kreditu Dobro. i sad oni uzmu kredit ovo ono, ne de Bože, nešto, desi se, I ja kao nasleđujem kredit. Pa, kako ti možda? Ja nisam teo kredit, niti mene. Jesam ja uzao kredit. nešto potpisao? Nisi. Ne. Pa nemaš ti. Kako? Ja ne, po zakonu. Kako? Bacuje se na najbližeg srodnika. Kako to može? Da, može to sam čuo. Pa Kevin. To, to mi je neverovatno. Da, to sam čuo. Prosto ne mogu I to da poverujem. I sad ja plaćam kredite, nemam pojma, čar, Proveriti keve, babe, dede. Dobro, prosto mi je to ne. Ako nema nigde tvog potpisa, mislim... Sad sam ja rešio šta ću da uradim. Jer kredit... Sad ću da se kreditno zadužim u Pa nek vidi posle tvoje dete šta će. Nek vidi moja familija. Da, da. ne, ja ću da napišem testament. Sve kredite ili ostavljam, ostavljam familiji. Familiji, al neću dete. Da, da, da, pa de. Njega mi je žao. Ako ti, al on ti je najbliži. Da, ženi ženi da. da. Ženi. Reću, da. sve ostavljam kredite, ženi, ona mi je najbliža. <laughs> De dete da zadužim. Šta ćeš? Mali, najzaduženiji maloletni građani Srbije. <laughs> ja sve na kredit, brate, samo kredit, kredit, kredit. Ja ne uzimam kredite. Ja volim Nigde ništa. Znaš kako mi to lepo? Uzmem, a ne platim odmah. A onda da, da, me da. jašu a onda četiri godine. Duši ja kupujem <laughs> nekad nešto. Ne da plaćam monitor. Kupujem nešto za rate. Jesi e, se sećaš mog monitora? <laughs> On, onaj kad smo bili mali, kad si ga kupovao. Onaj da, kad da. smo ti počeo da radimo. Počeo da radimo pre pet godina. Uh, da. BenQ Siemens uh, monitor sam kupio kad smo ja e, ti počeli da šljakamo. I još ga otplaćuješ. Još ga otplaćuješ. <laughs> Zovu me svaki dan svaki dan da. je <laughs> neka agencija, dvorana agencija taj ta i ja uvijek budem pravim se bez obraza. Ko? Agencija, dugujete novac. Kome dugujem novac? Vama dugujem. Pa dugujete banci, a ko ste vi? Pa mi smo agencija, ta, ja ne dugujem vama ništa. Mi smo agencija za uterivanje dugova. Ja vama ne dugujem ništa, gospođice pa znam ali uh, svira računima rasplata, oni su nas angažovali. Ma to što su oni vas angažovali. To je njihova stvar. Ja sam angažovao isto nekog drugog sjedan na telefon, samo trenutno nije tu. Od sad će se on javljati. I baš me briga, sad neću plaćati. Ja to isto ne mogu da. Mnogo mi je, brate. Ako uzmem... Uh... Monitor koji je tad košta, izvini što te prekidam, 16.000. Ja mislim da sam platio 50 60000 Sad košta jedno 5.000. Ma kaki bridašo me, znaš koliko, mogu da se kupim tri monitora. Budala je ja nešto kredite, ofu, o, ne volim ne volim, ne da. mogu. Ne. A nemoj, aj razmisli lepo koliko kredit ne, ne, Pazi, uzimam ja nekad nešto na rate, kupim ono, pa to moram posle da otplaćujem i to. Ali ovo da, da uzmem kredit na malo duže nešto, <laughs> joj, ne bi. Za malo da se ne zezam bi. letos da kupim auto na kredit. Ne, ne, ne. To na, vidiš recimo, to ne bi uradio nikad u životu. Pa Teo Milan da me navuče. <laughs> Đubre, jedna. <laughs> Sreća pa nisam uzeo. Neka, neka. Ja sam računao da ću na televiziji da pokidam. Neka, da. Jesmo. Pa, pa je. Pogledao sam pogida, živce svoje. Pokidali smo živce, da. da. <laughs> Dobro. Kaže, a, da, Toma je se vratio sa komemoracijom. E, vratio se, da. Vrati kaže... A bio je koliko, tri dana? je, da, na produženom vikendu. Koliko bio? Bio je jedno, 2-3 dana. Valjda, slikao sam sa Obamom, mislim, e, zagrlio je Obamu. Zagrlio Obamu, pa su e, bacili fotku na Instagram, je li? Yes, na, na, na, da. da vidimo da je bio... Na pa, Twitter. Pa, na Twitter, da, pa da vidimo da je bio sa... Sa Obamom. Obamom, da, da, da. Grlio Obama. A Obama mu nije uzvratio grljenje. A, pa zato što uopšte, zato što oni ne znaju uopšte da se druže i uopšte nisu koji mi. Pa nisu. Znaš, oni ne znaju ni da uživaju. Nis. Čuo sam da se upoznao sa onim tipom tipom što je mahu rukama. A, koji je maho onako pravio promaju bez <laughs> ikakve... Raslađivo prostoriju. bez ikakve... Ne, bilo je, pazi, jako je toplo bilo. Bilo je jako bilo toplo. Bilo je jako toplo i onda je gospodin <laughs> da. koji je maho rukama navodno imitirajući uh, kako se zove te govor, znake, govor glovonemi. Znake za glovoneme, da, da, da. da. Ovaj, e, fari, raslađivo prostoriju. Jer je to neki <laughs> odbegli kriminalac, je neki ludak koji si video, palio, palio ljude, nešto osuđeno. Ne znam da je palio ljude. Da, to sam juče pročitao u nekoj gužvi. A kako je on došao uopšte tu, bre? E, to je glavno pitanje. Nije to jednostavno, dođeš tu predsednik Amerike, kako to nije niko, ne znam, e, viš, obezbeđenje kako prođeš tu? Nisu proverili to uopšte. Ko je taj čovjek? Kako, ispade da je ono e, da nije da da nije uopšte Polo svoj a da je u nekoj gužvi gunguli nešto su kaže palili gumama neke ljude bacili im gume na glavu nemoj, nemoj, nemoj, nemoj. znači uglavnom čovek je da, naš da, da. izika da, da. Bože. <laughs> Kako je ušao tam? Dobro je da nije prišao našem predsedniku. Ovo ovaj je mu pričao. Be. Svašta <laughs> bi mu pričao. Znaš, a, a, volim što sam došao ovde, ali draža mi je moja Srbija. Moja Srbija, da, da. Kod nas su malo drugačije komemoracije. <laughs> Nije ovako, da, ovo je malo mi čudno. Kad će sve. daće da iznesu? šta je s ovim? <laughs> mislim, glupo je što pričam, mi je zaista žao što Mendele je... Ovaj... Pa i ovaj- meni je žao čoveka, ali, da. mislim, bio je veliki stvarno lik, jest, ali, jest, da- jest. ali ovo sa ovim eh, likom koji je pravio... <laughs> Jesi vidio lažnu vest juče na Twitteru što se pojavila da je umro ovaj, mm, ovaj Rus, bože, mm, Gorbačov? Aha. Da, i to sa lažnog profila... e, <laughs> bilo mu pet RTS, ovi objavili... Stvarno? Pa kad su se navukli. Ko Aj, znači, pustite? Pa, ne znam, to je sad zadnje, zadnje vreme postao hit da objaviš za nekoga da je umro. A to je totalna idiotarija. A zašto? Zašto bi a što je idiotarija? Što nekom padne na pamet da ono a što, kaže da je neko umro? A što ti imaš protiv toga da? da neko objavi da je neko pa umro? Pa da ne znam, nijava. Kakve veze ima? Da. Baš je, misliš, baš je eh, zezanje. Baš je simpa, e. <laughs> je. <laughs> Mislim, kao, Koliko umro čovjek. Kaže, strašna vest, umro Gorbačov. Kako strašna vest. Da, ono... Mislim, ok, žao mi da umre neko, da, ali... Nije strašno, strašno je kad umre neko mlad. Da, Gorbačov ima ovaj, 70-80 godina, verovatno već, jel da? koliko? 72. 72. 82. 82, pa ja znam, da. da ali, ja, mislim, lažna vest. A RTS <laughs> se navukao. Znaš, znaš ti za kod, ko to smišlja? Ti sad znaš, kaže... E, Šta, RTS? Ne, ne, ne, ne. Urednik je koji informative. Da, ne, ne, ne, nego rekao, kome padne to na pamet, sad ti sedneš, pa, sediš tako kući, ne, grickaš nokte, pa, ne znaš šta ćeš da... A kako ti ne razumeš? Gledaj, današnje eri kompjutera i informatike i svega toga, IT tehnologije, klinici se zezi na taj način. Šta? Pa baš je dobro zezanje. Pa klinci. Pa ja razumem da ti izmisliš nešto. A, ajde, a šta izmisliš? Znaš, pa recimo, znaš, ono... Nešto plemeni. Nešto, ma ne, nego neku, neku idiotariju, ovaj, nešto kao žuta štampa u tom fazonu. A to pa ništa se ne pali, matori, to je prošlo. A ovo se pali kao umro čovjek. Pa ali, pa svako može da proveri da li je živ ili mrtav. Ali stani, a, da te pitam, ti da imaš sad 16 godina. Jel ti ne bi objavio da je rekao neki... <laughs> Ne. ja bi, brad. <laughs> šta je bilo umro? <laughs> pa šta da radiš? Bolje ne Dosad do kući. Ne možeš da kupiš pivo posle 22 časa. Šta ćeš da? Nešto objaviš. Nemaš devojku. Uhvatili ga golo, gotovo bez kose. Otvorim lažni profil, otvorim nekoga i objavljujem takvu vezu. Pa to je baš lepa pa igra. Pa šta drugo da radiš? Ja dijem da 16 godina, ja, ja kontam da, da bi bio takav. Šta sam ja 40 godina pametan kao šta? Pa šta sam ja radio sve sa 16-17 godina? Sve mi da pričam program. Ma dobro, ali ovaj, ovo je baš nekako ne, ne kreativno. Mi smo, je. ali gledaj, a šta je bilo kreativno kad sam ja bio mali i onda odemo i zvonimo ljudima na vrata pa pobegnemo? No. Da. <laughs> Aj, šta je tu bilo kreativno? Aj, keve. Dobro, bar si imao ovaj, uzmemo pseću, neku vrstu adrenalina da će neko da te uhvati uzmemo u toj pseću, akciji. Uzmemo pseću kaku, stavimo je u kesu papirnu, e, stavimo nekom ispred vrata, zapalimo kesu, zvonimo na vrata i čovjeka pokušao da ugasi vatru nogom, što je prirodna reakcija, on, on direktno rekao ide u Kakenzi. Da. Ne. Da. Eto, ili to je meni bilo smešno. <laughs> Da smo gledali. I šta za ti Dobro, pitaš? Dobro, koliko si imao godina? 8, 9? 25, 6. Došao taman iz vojske i pred ženitbu. <laughs> Za momačko veče <laughs> rešimo moji drugari, ja malo sigramo. Pa šta, vrati, da ti kažem. Sad, imao sam 17, 17, 18 godina sam imao. Ima sa 100%. Kako je Zeka pričao kod nas onom, u emisiji kako je imitirao Bruce Lee-a? Koji Zeka? Pa ovaj je Pixi i Zeka, naši drugari. A, rekao, Zeka. Pa je Zeka pričao ovaj, kako je imitirao i kaže, pa, a bio sam mali, imao sam 17-18 pa je, pa, godina. Pa, ja, da, da, da. pa ne, pa. Znaš, današnjim klinicima je to smešno. Da, da sam ja imao tada da je tad postao Twitter, Facebook i tako dalje, ja bih isto pravio i montaže, i ljude. ljude. bili Twitter i Ajde, šta si protiv... Ma prokleti bili, kojih je izmislio, sad ću ja početi da se nerviram. Brđanine, uzmi ja, sekiru i idi ja delje drvo. Vidim, ja kad vidim... Evo ti gitara, Ja kad vidim društvenu... Stojane, evo ti gitara. <laughs> Tiho, no... Ja kad vidim društvenu mrežu, ja ti si čovek koji je operisan od, a, kako se kaže to? E, ma manime, društvene mreže. Ma kakve društvene mreže, ti si ma, od, mr, mani, od elektronike operisan. Ali društvene mreže, mrzim iz dna svoje duše. <laughs> Ugasio bi. Znaju ljudi. Mo momentalno bi laki ugasio. Muzika, laki, laki muzika, laki daj brzo, brzo nešto. Marko, Marko je gotov. Da pa ugasio. Poče, poče da objašnjava rukama. Ko ovo je na pa komemoraciji. Pa bi ugasio, pa bi ugasio. opet si bio deda mraz preko sindikata Dragane. To je tako divno. Mislim, to što se žrtvujete za dečicu, divna stvar. Čuć balavac, skuvaj kafu. On kafe. Izgovor za razgovor. I šta kažeš, Dragane? Mali od bosa iz računovodstva staso za vojsku, a još prima paketiće. <laughs> Karticu provuci, Opel izvuci. Kupovinom proizvoda uz karticu kasicu u vrednosti od 500 dinara u bilo kojem Gomexovom objektu postajete potencijalni dobitnici Opel Astra limuzine ili tri Opel Corse i puno drugih vrednih nagrada. Nagradna igra traje do 5. januara 2014. Šešir na krivi i vozi se vaš Gomex. Ekskluzivno na MOL benzinskim stanicama. Novi Evo Diesel i Evo 95 benzin. Evo goriva vašem autu daju maksimum snage i bolje ubrzanje. Štite od naslaga i smanjuju trenje za duži život motora. Daju bolje performanse uz manje štetnih gasova. Da vam auto prede kao maca. Nova Evo goriva samo na MOL benzinskim stanicama. I ove godine novogodišnji paketići za dečake i devojčice svih uzrasta čekaju vas u akciji. Napravite sami svoj novogodišnji paketić ili izaberite jedan od poklon vouchera različitih vrednosti. Aksa nudi veliki izbor igračaka svih domaćih i stranih proizvođača. Obradujte svoje mališane paketićima i igračkama u Aksa dečim radnjama. Želite da drugima poklanjate radost? Ostvarujete želje i izmamljujete osmehe. Uklopite želje i mogućnosti. Alfa Cash Kredit. 150.000 dinara dostupno vam je odmah uz mesečnu ratu od 3200 dinara. Alfa Cash. Jednostavno za sve. Posetite nas u nekoj od mnogobrojnih filijala Alfa Bank. Izaberite pouzan dači automobil i uživajte u zimskoj dili. Bez obzira da li ste u potrazi za porodičnim ili poslovnim automobilom, možete se uveriti u Dačija salonima da imamo pravi model za vas. Na vas čekaju Sandero, Docker, Logi, Logan i Logan MCV, uz koje samo ovog meseca dobijate četiri zimske gume za 1 dinar i mikrokredit bez kamate. Velika novogodišnja rasprodaja u Fashion Park Outlet centru Indija. Iskoristite dodatnih 30% popusta na već snižene outlet cene od 20. do 31. decembra. Hugo Boss, Timberland, XYZ, Adidas, Yes, Tommy Hilfiger i mnogi drugi. Dođite na veliki novogodišnji koncert 28. decembra od 14 časova i uživajte uz Leontinu i Horča Rolija, Tijenu Dapčević i Minju Subotu. Fashion Park Outlet Centar Indija. Kupovina po ceni mirnog sna od 20. do 31. decembra. Najluđi doček nove godine, Lucky Records, Showcase, DJ Umek, 31. decembar, Genex Impulse Call, Karci u prodaji, Eventi. Bilet Service, Dom omladine, Kombank Arena. Da li ste poželeli želju za novu godinu? Plaćajte Visa karticom od 14. decembra do 5. januara. Pronađite Visa kutiju u shopping centru Stadion i sigurno dobijate sjajan poklon. Otvorite kutiju punu poklona svojom Visa karticom. Više informacija na rs.visa.com. Promocija traje do isteka zaliha. pesme koje ste pevali na sav glas proteklih meseci. Pesme za koje ste uvek govorili pojačaj, pojačaj. Vreme je da vam sve te pesme izađu na crtu i pokušaju da uđu na godišnju listu singlova Radija B92. Poseti www.b92.net kroz hitovi i glasaj za najveće hitove. 2013. Godišnju listu singlova predstavlja VIP Uz najbolju muziku ove godine razmislite gde želite da vas Big Blue odvede. Čaj na Jahorini ili Kopaoniku. Mm, topla čokolada na Alpima. Doček nove godine u omiljenom evropskom gradu. Slušaj radio B92 celog meseca. Glasaj za najveće hitove godine i odaberi svoju zimsku idilu na www.bigblue.rs Thank you. Dobar dan, ovo je radio Dekina vremenska prognoza. Danas mi je ovaj vetar umalo šešir nije oduvao. I kad smo već kod toga, čuvajte glavu ako izlazite, jer kad vetar duva, kapa glavu čuva. A da li i vi brinete o deki kao što deka brine o vama? Jer stari nisu stvari. Rekli smo, dovedeš preduzeće u tešku finansijsku situaciju. Ne plaćaš službenicima plate. Zadužiš se u tri p***ima. Tako da? Jeste, djavno. A onda nastupamo gospodin Trpković i ja. Obavimo neke poslove oko kupoprodaje neke robe, a onda se pojavimo kao holding kompanija koja hoće da kupi tvoje preduzeće. Jeste tako lepo rekli, jeste tako lepo dogovorili? Jesmo, džabe. ne mogu da nađem to mare. Tu je, tu je, tu je negde vidjet ćeš. A piše bajkeri, šta piše? E sad ne mogu da setim kako se zove. To je bilo pre neki dan. Imamo je mare, izvinjavamo se, jednu, jednu humanitarnu akciju sad u subotu na koju sam ja moram priznati zaboravio. Da, da, sad u subotu. Ja. U subotu. U subotu. Da. A ne vidim ja ošte ovde. E si zacrnio, mislim. Jesam, Stavio jesam. da je kao nepošteno. Jer ja znam ako to ne zatvorim da ti to nećeš videti. Da nije Miljan? Možda, ne znam. Jeste, eto ga. Humanitarna moto žurka organizacije Beogradskih motoklubova Arhangel, pa to sve naši drugari s kojima sve naši već, drugari s e, kojima smo već bili i radili je svašta, da, jeste. E, da, to je pomoć, e, samo je zaboravio da mi napiše e, tačno kome se pomaže, porodicama sa mnogo dece, e, jedne gospođi koja ostala samohrana majka sa, mislim, 13 rodece, uh -huh. e, vrlo, vrlo teška situacija, pa u okviru humanitarne moto žurke, dakle u bulevaru Kralja Aleksandra 405, u početak u 2 sata, mi treba da smo nešto oko 5 kad, kada svirka počinje. Kasnije malo. Vatrena voda, filan konac, Blues Brothers, Monroe, Texas Flood, Bad Riffs, Jailbreak Tribute, eh, Guns N' Rosesa, mm -hmm. uh, Broadway Band i Postmoderna. Uh, a, dakle, besplatan ulaz članovima klubova sa prslucima, gratis pasuli od 14 do 17, mm -hmm. pa mi ćemo onda doći... Moramo pre... malo ranije ići onda, da? Dobro, da? a ulaz je 200 dinara, a možete pomoći, dakle, ovim porodicama koje su ovaj u velikom problemu, a sa mnogo dece. E, Eto i mi ćemo malo da se pojavimo tamo, da pomognemo njima i malo ko pa, bude od vas došao, malo se družimo. Mi, mi smo zaduženi za dobro raspoloženje. Za dobro <laughs> raspoloženje, nećemo dati da vam ništa pokvari raspoloženje. Ne. Ajde kad smo već kod ovih nestašluka, e, što je pokrenula priča e, dakle, lažnog Twitter naloga na kome je objavljeno da je Gorbačov umro. Umro, jeste. I onda sam ja počeo priču o mojim nestašlucima kao klinac. E, da vidimo možda da nam vi napišete vaše nestašluke, ko što već su neki počeli da šalju šta su mhm. radili, da napišete kakvi su to bili nastašluci u uh, ta vremena ili da nam ovi mladi, mladi da. I ovi mladi šta, šta sad, sad rade. Mada gledamo na YouTubeu šta ovi mladi rade. Da, to Meni lično nema... nije nestašlu kad ti uđeš s motorom uh, na čas. Nije, nije. I hoćeš da se popneš na katedru ovaj, e, nastavnici. jeste, to malo ili kad sediš za uh, profesorskim uh, stolom i onda uđe nastavnik i ti ga gurneš i onda to on nokautira. Da, to na primer nije neka ovaj, nije. uopšte... Mi govorimo o onim bezazlenim uh, nestašlucima koji su značili nešto, fari, nisu značili Bili su kao do, neka vrsta dobro dobrog štosa, da. da. Štos, eh. To je bilo zbog štosa, znači, A ne, da ne da se napravi neka... A ne da bi maltretirao profesora ili ne da bi to nismo ni smeli da radimo. Normalno. I ja predlažem da to tako i ostane. Ne da ne smemo, nego da poštujemo te ljude koji Naravno. zarađuju hleb tako što nas uče. E, ovaj ne samo ovaj nastav tom na, mislim na samo nastavi nego govorim i o životu i tako dalje nego da vidimo te neke sitne nestašluke ja vidiš neki su bacali ovde čitam e, kaže e, mi smo bacali kese sa vodom sa terase na ljude uh, ili ih pljunemo pa se sakrijemo. <laughs> To da. bacanje kesa sa a, prozora, to je bilo nekako... Ja sam kondome punio. To je nekako bilo standardno svuda. Mi smo punili kondome, pune vode i onda mm. bacamo sa solitera. Naravno. I to zemunskog, onog gde mu reklama nekad bila Dalija. I to je... Tamo da smo sad ti pentrali e, mm. a, na onome climbingu, kako se da, zove. Da, da, da, e, da. E, sa tog solitera smo bacali na ljude. To je odlično, zato što je sad, visoko. Sad ko zna i ko je pogođen, sad će dođe me razviju. Sad će znati. <laughs> Ali to je bilo pre dva, 25 godina. E, pa 30. dobro, to bacanje ovaj, vode, mi, mi smo to isto, jedno, jednom smo ovaj, čitavo odeljenje odeljenje u kom sam ja bio imalo keci izladanja na polugojstu jer je jedna drugarica bacila i škole. Kakva bezobraznica. Bacila je znači i ja pogodila ženu. A, ja da sam ja dobio ukor uh, nastavničkog veća uh, u školi pred isključenje, zato što sam uvatio drugaricu za grudi. E, moj prijatelju, e vidiš, to je bila škola ozbiljna. Ja sam bio manijak. Pa dobro, šta ćeš ti? Ja sam Darko Mitrović i manijak škole. <laughs> Otkud ti baš za grudi, to e, me iznenađuje. Pa Otpuno ja, me, sad ovo je za mene no. nešto skroz novo. <laughs> Skoro da mogu da vidim tu sliku. Došao mi Čale, sećam se u školu. Zamisli ti to. Ja sam se oduzeo od straha, čoveč. Nisam da beknem. Uh, u, u učionici sedimo uh, ro, uh, majka te drugarice Aha. moje neću kažem koja je, nemoj, pa nemoj, ona je sa da. sigurno udata, ima i muža i tako dalje. Ja I još jedan drugar koji je bio upletan u to, ali on je igrom slučaja bio upletan u to. Mhm. Pokojni moj razredni strešina Srba i moj Ćale. Ja bled kao... Kao krpa. Kao Riza Haljimi. <laughs> znači, bled. Vidi šta te čeka. Ej, jau, šta si radio? A ja ćutim, ne znam da kažem. Pa, pa malo pa nisam sam, ništa radio. Kako nisi? A, da, nisi ništa. Jo, Ćale, kaže, razbiću te kući. Da, sad kad dođeš... Nemoj tata, da da ja nisam yes. ništa. Ja, ja, sam samo proveravao. Ja sam teo da vidim zašto to ona ima drugačiji to... grunji od mene. <laughs> A koji si razred bio? Osmi. Osmi. <laughs> nije dobro, dobro. Ne, ne, nije osmi, lažem. Šest, sedmi. Četvrti, peti, da, to šest, pa dobro. Ne, ne, bio sam, to je bilo već razli starešina, znači, znači šest nastavnik, ili da, da sedmi. Da, da, da. Pa dobro, to je to vreme kad uh, proveravaš te stvari, pa to ne, je najnormalnije. Pa ne, vidio sam da drugačije izgledi od mojih. I kao, i ja daj da kao... da vidimo samo šta je to. Da. Ali, da. Zamisli ti zbog, ne, ovaj zbog toga, ej. To je slučenje, bre. a nisi Vespu utero u kancelariju. Lud. Profesorski. Pa nastavnik bi me prebio tamo i svih, uzeo bi mi vespu i lupo bi mi vespom. Viš ti koja je to bila razlika? Da, ja da. sam smeta to da uradim. Kakvi to? Ja sam dobio šljagu od, nas, od mog razrednog starešine na, da sam zapamtio sva vremena zbog gluposti. Da, danas bi ovi možda to uradili. Ja sam trčao hodnikom. Danas bi možda nove generacije to uradile, ali nastavnici, a ne drugarici. Pa znam, ali da ti kažem, pa ja... to nije nestašlo. Nisam za to da nastavnici biju decu, daleko od toga, nisam ni za to... A nismo za to baš ni da deca biju nastavnike, nisam. ne ide ni do. Ja volim te simpatične nestašluke. Jeste, to je je meni fore. simp, da. Te forice Evo, neke... Evo, upravo sad čujem da kažnjavaju te momke iz Čačka, oni su nešto radili neke izazove, od koga li su to videli? Nemam pojma, ne znam, ne znam ovaj, od koga su to videli. Nadam se da mi nismo poslušali. Sram ih bilo, mislim te od kojih su videli. Da, video sam šta su pravili sve, ono je... Imaju neke svoje super preterali. Ali ono nije... Mora bude simpatično. Mora bude simpatično. E, znači, e, to je, ne sme da, da, da se pređe granica. Da, da, na, ne sme da bude bljutavo. Pa to, da, malo... I nasilno, pre svega. Na, nasilno, Ne da, sme da, bude da. nasilno. Da, to što je nas Ivona razbila u boksu, mi smo to, to pitali da nas razbije. Da, mi smo to tražili. Da. A znači, ne da napadamo baki i deke, mislim to je malo bez veze. Ne, ne, ne, ne, ne. Mi baki i deke zezamo malkice, ali im posle kažemo. Kažemo, šala je bila, bila šala i to, da. A, ali ja volim te simpatične Jeste, nestašluke. To je bilo super. mi da. smo imali te nestašluke kao deca koje zapravo nikog nisu specijalno ovaj, povredile, al tako? Ne znam da slušaju ovi moji drugari nekada iz srednje škole, oni su bili isto ludaci, neviđeni, imali su razne bolesne ideje. Kada ova imitira direktora škole i kao preko razlosa i te... po... Mislim, svašta je tu bilo, ovaj, da, ne smijem da pričam. Naravno, do onih varijanti da se stolica nečim umaže na koju treba da sedne da, nastavnik. Da, to, to smo isto isto jednom nagrabusili bili svi. Goća, Goća je to uradio, a ne znam koji je čas bio u pitanju, ne zaboravio sam davno je bilo, i ona kaže, zadnja klupa napolje. I on, I on iznese celu klupu iznese napolje. Celu klupu napolje. I ti ja mi smo da. to radili. <laughs> mi smo to radili. Ja, da, da, da, da, To, je bilo. Moj burazer, recimo, on i njegovi drugari su imali malo ekstremnije varijante, pa su vrata... Ovaj, on, je ma, on je mato, mislim, mlad veoma. Ovaj, vrata su izvadili iz šarki i samo ih naslonili onako na... Naš, tako da kad nastavnica uđe i uhvati za kvaku, vrata odoše napred, a za njima i nastavnica. A viš, Jedva je završio to su, to su već grublje. To je već malo, malo bilo grublje. Mogla je da padne s vratima, mi nismo odveli te fore naše. Mogu ti reći, jedva si izvuko da, ovaj, da, da ga ga nešto ne kazne neki, nekom kečinom. I jedan to. je tip, Ako sluša, setiće se. Jedan tip u osnovnoj školi uh, iz drugog odeljenja, ista generacija, ali drugo odeljenje, uh, stavio rajsanglu uh, e, e, to je već opasno. na, na stolicu skočila je kao majko da. sveta, da. kao odma direktori škole plastično izbacili ga škole. Ko je, šta je ga završeno? Mislim, da, da, izbačen da. bio škola. Ne mu setiti sad, davno je bilo, ko će se... Dajte vi nam napišite neki od tih simpatičnih nestašluka koje ste pravili ili dajte vi sad, koji, vi mlađi koji nas slušate, da vidimo kakve nestašluke vi pravite sad. Ne samo za školu, Slušaj, može i za kraj. Slušaj, i za... ove nestašluke, kevet. Ajde. Uh, e, ušunjali smo se u fabriku za preradu drveta, uključili viljuškar i pri bekstvu nas uhvate stražari. Ja počnem da plačem, a Dugarica se na mene piški u gaće da bi nas pustili i puste nas. Aha. Kako to Dugarica može kad Kako, hoće? <laughs> Vidiš ti, molim te. što... Pravili smo dimne bombe od ping-pong loptice, to sam radio ja. I mi smo to e, radili. E, I folije, pa zapalim i ubacimo nekome ulaz. Da, znate kako to dimi. Stojimo, gledamo, e, to smo da, mi da, da, isto, da, da. da. Dobro. Takmičili smo se ko će više žvaka da stavi usta i da napravi veći balon. Da, i mi smo to radili. Biti dete je samo po sebi stašluk. E, Dobro, dobro. Hvala. E, mi kao srednjoškolci e, još nije bilo mobilnog, samo fiksni telefon. Uzeli telefon imenik, telefonski imenik i svakoga čije prezime je bilo Kiš, e, na mađarskom znači mali, nazvali smo da to stan mali. Odgovor, da, a mi na to onda kupite veći. Da. <laughs> to su bila lepa vremena, svaki dan neka fora i muzika, kosa i tako dalje. Idemo na vesti, a vi ako se raspoložili da se da pričamo o tim nastačlucima i izbišemo neke nove, javite se, a ako ne, prebacit ćemo se vrlo lako na drugu temu koju sam ja inače planirao da radimo. Ali pošto smo već ušli u ovu priču, možda bude zanimljivo. Pa možda može, ajde. Om Cafe, izgovor za razgovor, sponsor mentalnog razgibavanja. Ja, kako je divno napolju. Stano obožao ovu novogodišnju atmosferu. Marš, balavac, jesi kupio kapu? Jesam. Onda je pristavi. On kafe. Izgovor za razgovor. Ma ne metalno ukuvalo. <laughs> šalim se, dragele, šalim se. Mentalno razgibavanje na radiju B92. Svakog radnog dana od 6. <laughs> Dobra, ajde, 6.15. Do 9. Darko i Marko ponovo jašu. Drski i bezobrazni nego ikad. Mentalno razgibavanje.